Jimat punya cerita dengan judul Nyasar ing Panggonan Keramat. Dikirimkan oleh Rian Alif. Jimatres Sekaran, Kecamatan Sekaran, Lamongan. Jenengku Rian Sokip jimatresoko Sokot Diso Sekaran Kecamatan Sekaran Lamongan Cerita iki dialami tonggoku pas ing taun rongai wuli molas bien Tonggoku sebut ai jenenge Aminu Aminu asri Sokobo jenegorulan nikah karu tonggoku wedok sing jenenge Anita Iki jeneng pancen tak samarake supaya ora nimbul ke fitnah. ing sawijining dina Aminu duweni masalah karo bojone yaiku Aneta. Lan masalah kuwi runyam banget. sampe Sampai ndadekake pikir Aminu bingung lan sumpet, wis kaya wong depresi. Ing sawijining wengi Aminu mutusno arep minggat saka omahe bojone mergo saking bingunge. Kira-kira ana ing jam setengah rolasan wengi, sepeda pancal banjur ditumpaki lan arepe mulih ning omahe Bojonegoro. Dasare ancen Aminu tergolong wong sing kurang mampu, duwene mung sepeda ontel. Neng tengah dalan, yoiku neng desa sebelah kidule desa sekaran, eneng rowo, lan miturut cerita warga, panggonan kuwi terkenal angker lan dikramatno karo wong-wong kono. Neng tengah dalan Aminu dikagetke karo wujudan wong lanang sing gagah, nggawa pakaian sarwa ireng lan pawujudane wis kaya dalang. Aminu gak kenalan gak ngerti wong lanang iku. Sopo kuwi Aminu gak takok lan meneng bayi. Mergo pikire barang ya bingung, iku ndadekke Aminu gampang dipengaruhi pikiring. Sepeda ontel banjur digeletak noning pinggir kalilan Aminu dijak melu karo wong lanang. Aneh. Rumang sana Aminu gak dijak melakuin dalan, tapi melakuin dur banyu. Suasana ning kono rame banget, lampu-lampu pating celorot padang jinglang. Aminu unggur menengah ora isok ngomong babar pisan. Banjur nyampe ing salah siwijining panggonan. Aminu dikonturulan turulan dibantali karo blangsing. Aneh. Sirah ini galengan tapi awak ini banyu. Lan Aminu gak kroso popo. Dan setengah loro isu ono wong golek iwak luwa perahu Ancen Ance nungkul wakeh iwak banget. Aneh. Wong golek iwak iku gak ngerti lek Aminu turu ning pinggir kali. Tapi Aminu iso masih wong iku. Aneh meneh. Aminu gak iso ngomong apa-apa lan ra iso obah. Kondisine setengah sadar setengah ora. Banjur ana suarane ngandan subuh Aminu lagi sadar njur ngomong. Lha apa aku nang kene? Rumangsaku kok aku turu ning omah. Banjur Aminu mulai landelek sepedai tapi sepeda ora ketemu. Aminu mutus narep kulining Bojonegoro mlaku wae. Nanging ing perjalanan pikirane Aminu bingung meneh. Terus arep bunuh diri nggawa tampar arep kendhat ning wit pinggir dalan. Banjur kuwi ana polisi lewat Polsek Sekaran terus cekel Aminu lan ditulungi. Banjur kuyaminu Aminu diterno mulih neng omahe bojone sekarang. Aminu mlaku setengah sadar koyok dileboni bangsa alus, banjur mlebu omahe wong lan jaluk gaman arep disudhukno neng wetenge. Tapi konangan karo sing duwe omah, terus Aminu dicekel wong akeh lan dicancang. Awane Aminu mulai sadar banjur diterno mulih tanggane ing omahe bojone negara. Mari kuwi gak ana kabar saka Aminu, miturut kabar masyarakat Amin wis mulai isok ngendalek no awa'i. Cerita iki ndadekake pelajaran kanggo kita kabeh para dulur-dulur jimatres ning ngendi wae. Yen posisi pikir lagi bingung, kudu akeh-akeh maca istighfar lan marekno ning Gusti Allah. Cukup semenai dulur jimatres soko aku Rian Sohib jimatres sekaran kecamatan sekaran Lamongan. Salam kanggu jimatres Pak Rahmat ketua RT 10 sekaran. Bondet kokok jiha lan kapit. Anda bersama tim jimat.